Berroita bostoe proposatzen zituen gau eta egun loga gelako aterpeak lehen konfinemendua hasi Egoera aldatu baita, astelen untan etxiko dute David Tolis Bayonako zerbitzutako zuzendari ordea. C'est un dispositif pensé pour le confinement. Il a duré, euh, il a duré au-delà de la fin du, du confinement, mais on n'est plus dans une logique de confinement. Et donc, euh, le dispositif de loga peut logiquement fermer. Ordez, beste gune bat idekiko da, bai baionako marin etorbideko egoitza batean, ogoi bat lekurekin bakarrik, baina angelu eta miarritzen den eskaintzarekin aski izanen dela uste du David Tolisek. Les serbitoletan lo konfirmik, y avait un certain nombre de non occupées dans certains lieux d'accueil du BAB. Nous-mêmes, à Loga, on avait initialement prévu d'ailleurs un dispositif de 45 places. La moyenne d'occupation s'est située entre 35 à 37 places. On fait en sorte que les sans-abri puissent être nourris, qu'ils aient de quoi se doucher, de quoi éventuellement laver du linge si besoin, de quoi dormir au chaud, accueillir les animaux qui les accompagnent également. handienak gutxiago kontrolatuko direla, egoera sanitarioak logan egotera pusatzen zituen etxegabeak, aldiuntan ez da, ala izanen.